طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain. Hiç şüphesiz ki e, diyoruz ki bu konuda İmam Nevevi'nin dediği kadarıyla bu hayvanlara yani yenilmeyen e, kedi, köpek yenilmeyen hayvanlara ölü eti vermek caizdir. Ölü eti vermek caizdir diyoruz. E, çünkü bunlar yenilmiyor. Bu bir ikincisi ee, bunlar yiyebiliyor. Yani pis etleri domuz gibi veyahut da ölü etlerini yiyebiliyor. Bunda hiçbir şekilde sakınca yok